wa Sanaa yamaniyun sananiyun رحمة الله عليه kwa hivyo msije mkamtuhumu mkasema wahabi na maneno mazuri ambayo yatawasaidia wale wanaoitaka haki asema huyu mwanachuoni mkubwa lam ajid ila al'an dalilan yadullu ala thubutihi akizungumzia maulidi asema sijapata mpaka sasa dalili inayoonyesha kuthibiti kwa jambo la kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس wala istidlali sijapata mpaka sasa dalili inayoonyesha kuthibiti kwa jambo la maulidi katika Qur'an wala sunna wala ijma' wala qiyas wala hakuna hata viashiria vinavyoishiria katika hili jambo sasa huyu mwanachuoni ambaye ameifasiri Qur'ani pia yote mwanzo mpaka mwisho na ana vitabu vingi sana maarufu asema maneno haya usijisumbue ndugu yangu katika kutafuta dalili kwenye Qur'an wala sunna wala hakuna hili jambo kabisa halipo kisha akasema bal ajma'a almuslimuna kwa ijma' ya waislamu wote أنه لم يوجد في عصر خير القرون hii kwa ijmaa ya waislamu wote hata makhurafi pia hakuna anayepinga hili jambo waislamu wote wakiwemo alkhurafiyun wakubaliana kuwa hili jambo halikuwepo katika karne bora kabisa wala alladhina yalunahum wala wale waliokuja baada yao karne ya pili wala alladhina yalunahum wala wale waliokuja baada ya tabi'in pia hili jambo halikukuwepo wala halikupatikana baina yao pengine tuseme ili ieleweke iwe wale wapokezi wa hadithi wa hivi vitabu ummahat kwa mfano al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim الإمام أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه tuchukulie mfano hawa maimamu ambao ni mashuhuri vitabu vyao ambao vajulikana kama al-ummahat as-sit hawa wanaovioni wapokezi wa hadithi kila mmoja wao anapopokea hadithi hutaja silsila ya wale wapokezi mpaka kwa sahaba mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi akitaka kutaja hadithi asema hadathani fulan qala hadathani fulan mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha ataja hadithi hii silsila unayoiona kuanzia Imam al-Bukhari kwenda mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hawa maimamu waliokuwa hapa katikati hao hawajui maulidi yao maelewa kuanzia Imam al-Bukhari nenda mpaka kwa sahaba hawa wote hawa maimamu hawajui maulidi nini nenda kwa alimamu muslim na mashehe wake wote kwenda juu hawajui maulidi nini nenda kwa Abu daud Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah wote hawa hawakuona kitu chaitwa maulidi la wao wala wale waliopokea kutoka kwao mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hawa aima wengi tu wote hawa hili jambo hawakuliona wala hawakulisikia sababu halikukuwepo wakati wao sasa ukituambia kuwa anayepinga ili jambo ampotea sijui tuwahukumu vipi hawa watu wote hawa ambaye hafanyi hili jambo ampotea na hawa wote tuwapeleke wapi hawa mimi nikisema nataka kuwa kama mfano alimamu al-Bukhari na walimu wake takuwa nimekosea nini mahali gani mmeteleza wakati hawa aima ambao ndio waliopokea sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuifikisha katika huu umma ingawa tuambiwa kuwa hizi ni hoja za kitoto sasa sijui kama limamu Shaukani alikuwa na utoto aliposema lam ajid ila al-an dalilan yadullu ala thubuti min kitabin wala sunnati wala ijma' na wapiga kelele huwa wapiga kelele sana leo kuna mmoja nimemsikia weza kupasua masikio kelele zako hazisaidii kitu ukimaliza kupiga kelele nyamaza utuambie dalili kwa wapi weza kupiga kelele ukimaliza zile kelele sasa nyamaza tulia ha tupe dalili hamna kitu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri katika tafsiri yake asema ya ahlul jahiliya walipolinganiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufuata maneno ya Allah na wahi aliyoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakasema lau kana khairan ma sabaquna ilayhi lau kama ingelikuwa ni khairi hii anaoilingania basi sisi tungelikuwa mwanzo kuifuata wasingetutangulia hao alimamu Kathira Kathir asema wa amma ahlus sunnah والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة huwa bid'a ahli sunna wao husema katika kila kitendo na matamshi ambayo hayakuthibiti kutokamana na masahaba kuwa ni uzushi li'annahu law kana khairan lasabaquna ilayhi kwa sababu lau kama hili jambo lingelikuwa ni khairi basi wale wa nyuma kule wangetutangulia sisi katika khairi kwa sababu wao waipenda khairi zaidi kuliko sisi لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها ثم صحابة hawakuacha chochote katika khairi isipokuwa walikuwa mbele katika kulifanya lile jambo bali tuweza kusema kuwa kwa mfano ingethibiti hadithi inayosema maulidi sunna makhurafi wangeiacha tunafahamu yani ingethibiti hadithi ikasema maulidi ni sunna basi makhurafi wasingefanya kwa nini kwa sababu wanaambiwa kuweka ndevu sunna wakanyoa wakaambiwa kuweka nguo uweke juu ya majicho mawili waburuza wakaambiwa msijenge kwenye makaburi wakajenga msiweke makaburi ndani ya msikiti wakaweka sasa hii mijitu itafuata nini katika sunna kikweli yani makhluqat ajiba viumbe vya ajabu sana si twaziona hizi sunna ziko wazi ah maneno ya mtume sallam yako wazi naha nabii sallallahu alaihi wasallam an binaa ala alqubur mtume sallam amekataza kujenga juu ya makaburi wajenga wewe ukienda kule mamrui utakuta kuna kaburi limejengwa na stainless steel chuma chuma. Yaani hata ukaja na shoka we huvunji, ukaja na shepe utajisumbua. Chuma wakati Mtume sa salam huko asema nini? Msijenge juu ya makaburi. Kila alichokikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, chunguzeni kuhusu makaburi, wao wafanya kila alichokataza wafanya. Sasa wangeambiwa maulidi sunna, wasingefanya kile ambacho ni sunna hawafanyi kile ambacho sio sunna walazimisha kukifanya na sheitani ana kazi kubwa sana katika kuwasukuma watu kwenye bid'a na ukitaka kujua tizama hii bid'a hii namna watu wanavyoingia kwa wingi sana hadana Allah wa iyyahum namalizia na maneno al-Imam Abu Bakar al-Ajurri rahimahullah ta'ala asema فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله أسمى الإمام الآجري رحمه الله فكل من عمل عملا كلا أليفني عمالي أليتند تندو عمل عبادة أو تكلم بكلام أو أكزنغم زمنين لا يوافق كتاب الله عز وجل matendo yake au maneno yake yasiyafikiane na kitabu cha Allah azza wa jalla ولا سنه رسول الله صلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيفكيان سنه زمتومي واك صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين نمنندو ومخاليفه وونغوف وقول صحابته رضي الله عنهم نا قولياك او متندوياك يسيفكيان نا قولي المصحابه رضي الله عنهم فهو بدعه بس يتكون مزوشي wa huwa dalalatun na itakuwa ni upotofu maneno yaingia kidini mepesi sana sunna raha kwa sababu ni maneno ambayo mtu yeyote akiambiwa iweelewa sahali sana lakini wewe angalia khurafiyun muulize wewe dalili ya maulidi kwa wapi akwambia qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu aina nyingine wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ba'athu hayya ujaisoma hiyo aya hebu sikiliza ni muelewe hii Qur'ani imeteremshwa kwa nani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau kama hiyo aya hayo ndiyo maana yake mbona yeye akufanya hiyo aya wewe unaosema kuwa ndio dalili yako kuwa ah, hii aya iko hapa ikiwa hiyo ndiyo maana yake basi wa kwanza angelitekeleza angelikuwa nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio aliletwa hapa kuifundisha Qur'an na masahaba hiyo aya hawakuisoma mbona hawakuelewa wao kuwa maana yake ni kupiga twari wa huwa mardudun ala qailihi au fa'ilihi akamalizia kusema na ataregeshewa mwenyewe msemaji mwenyewe ataregeshewa na mtendaji ataregeshewa mwenyewe kwa hivyo wewe ujibidishe utakavyojibidisha katika bid'a, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na jambo la uzushi katika dini ya Allah, utaregeshewa mwenyewe. Na sasa hivi alhamdulillah, wengi katika Waislamu wameanza kuelewa hili jambo, na ukitaka kujua wameanza kuelewa hili jambo, tizama hali walionayo khurafiyuna sahihi hali yao yasikitisha sana na mazungumzo yao wanayozungumza sasa hivi uweza kumwona mtu mzima azungumza mazungumzo ya ajabu sana sababu ile kiukweli kilichobakia ni inadi mtu kufanya inadi lakini naweza kusema kuwa ahlu sunna sasa hivi ndio wakati wao yani watu wakae chini wasomeshane basi wallahi hakuna dawa itakayoondoa bid'a katika mujtamaa wetu tunaoishi isipokuwa at-ta'lim kuwafundisha watoto wetu pale popote ambapo ilmu ya sunna itadhoofika ni lazima bid'a itaingia na pahali popote ambapo ilmu ya sunna itakuwa na nguvu لزيمة بدعي تتويك كسبب باطل نا الله سبحانه وتعالى سمى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هيف نفو يلفو باطل باطل إتتويك قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد كيفو إلي حق حقي كفنديشوا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما نينو ما ناكي أكي لزا إلي حديثي ya sheitan anaposikia adhana shetani fanya nini ukimbia sio huku yafanyaje ha sisikii bwana sijengatumia neno la kule Mombasa mkacheka ndio nataka kulisikia la kwenu hadithi sahihi eh, tarjama yake asemaje wa alayhi dhurat huko msomani nini wala wa alayhi dhurat akimbie yule shetani huku yuwajamba sio na naangalia ili asisikie nini adhana sasa mimi nataka utasawara ili asisikie adhana ile mijambo itakuwa na sauti kiasi gani ili asisikie ile adhana sio yuenda hivyo hivyo bid'a naomba kweli bid'a ikiingia sunna katika mji bid'a wallahi ikiingia sunna yakimbia kama shetani wa alayhi dhurat huku ya jamba <laughs> hakubaki bid'a <laughs> kwa hivyo dawa ni watu wasomeshwe basi ilikuwa ni hilo tu nitakulizungumza kwa ajili ya munasaba wa kesho nitasimamia hapa inshallah leo mmefurahi sana watoto mashaallah somanuniyat alqahtani vizuri sana Allah ibarik fihim نسأل الله يثبت العلم في قلوبهم يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم